بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أز برادر الله alloh subhanahu va taolo bosgan qadaminglarga ajr hasanatlarni ato etgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni ushbu muborak shom diyorida jam qilganidaqa qiyomatda payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam bilan firdavs jannatlarida jam qilgan bo'lsin aziz birodarlar haq va botil deb nomlangan darsligimizni davom ettiramiz inshaalloh bugungi darsimizda mana bu mavzuga taalluqli bo'lgan yangi unvon yangi mavzu haqida suhbatlashamiz bu mavzu nima deyilinsa haqqi bo'lgan odamlarni mavqiflari ya'ni haqqi bo'lgan insonlarni munosabati tutgan pozitsiyalari haqqa mo'minlar qanday munosabat bildiradi va qanday munosabat bildirishlik kerak va haqqa botil ahli qanday munosabat bildiradi mana shu haqida inshaalloh suhbatlashamiz avvalo birodarlar shu narsani bilaylikki alloh subhanahu va taolo insonlarni yaratdi u insonlarni ikki qismga bo'lib qo'ydi ichlarida iymon keltirganlari bor odamlarni va ichlarida kofirlari bor ya'ni ichlarida haq ahli bor va botil ahli bor alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki inna sayakum lashatta sizlarni ishlaringiz turlichadir deydi ya'ni insonlar bitta emas shuning uchun do'zax va jannat yaratilindi insonlar ikki toifa mo'min toifasi va kofir toifasi haq ahli va botil ahli endi haq ahlini haqqa bo'lgan munosabati qanday bo'lishlik kerak qanday pozitsiyada turadi haqqa qarata mana shu haqida qisqacha suhbatlashamiz birinchi birodarlar haq ahli mo'minlar ya'ni haqqa iymon keltiradi va mana bu narsani e'tirof etadi haq ekanligini e'tirof etadi tan oladi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki va iza yutla alayhim qalu amanna bihi innahul al haq innahul haqqu min robbina inna kunna min qablihi muslimin agar ularga tilovat qilinsa ya'ni oyatlarimiz tilovat qilinadigan bo'lsa ular aytadilarki biz bunga iymon keltirdik va bildikki iymon keltirdikki innahul haq u albatta haqdir ya'ni u alloh taoloni kalomi robbimiz tarafidan bo'lgan haq narsa ekanligiga iymon keltirdik albatta biz bundan avval musulmon edik deb turib haq ahli nima qiladi taslim bo'ladi haq ularga aytilingan paytda amanna bihi iymon keltirdik deydi e'tirof etishadi darhol boshqa oyat karimada alloh taolo aytadiki وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم الله ilm keltirilganlarni ana u narsa ya'ni qur'on robbingiz tarafidan haq ekanliklarini bilishligi uchun qildi fayuminu bihi bas ular unga iymon keltiradilar ya'ni haqqa iymon keltiradilar fatuhbatalahu qulubuhum va ularni qalblari ana u haqqa nima bo'ladi bog'lanadi taskin topadi deydi alloh taolo demak haq ahli haqni eshitgan paytda haqqa iymon keltiradida va qalblari mana shu haqqa bog'lanib qoladi alloh subhanahu va taolo haq kelgan paytda haqni eshitgan paytda haqni qabul qilmaganlarni mazammat qilib aytadiki oyat karimada ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه allohga nisbatan yolg'on gapirgan yolg'on to'qigan va sidiqni ya'ni rost narsani ya'ni qur'onni unga kelgan paytda qur'onni yolg'onga chiqargan sidiqni yolg'onga chiqargan odamdan ko'ra zolimroq kim bor deydi demak birodarlar ahli haqni birinchi haqqa qiladigan munosabat shuki ular haqni eshitgan paytda iymon keltiradi va e'tirof etadi botil ahli esa e'tirof etmaydi iymon keltirmaydi haq kelgan paytda haqqa iymon keltirishlikda haqni tan olishlikda salafi solihlarimiz juda ham chiroyli bir misollarni keltiradilar ya'ni juda ham bir chiroyli misol bo'lib beradi biz uchun mana imom shofiy rahimaulloh aytardilarki o'zini atbolariga qarab aytardilarki meni kitobimda albatta albatta kitobi sunnatga xilof bo'lgan narsalar bo'lib qoladi ya'ni bexato emas albatta kitob sunnatga xilof bo'lib qolgan narsa bo'lishligi mumkin deb turib aytardilar chunki alloh taolo oyati karimada agar u Allohning huzuridan boshqasini tarafidan bo'lganda edi ya'ni Allohning huzuridan emas boshqasini huzuridan bo'lganda edi bu kitob unda ko'p ixtiloflar ko'rgan bo'lardilar deydi demak kitob alloh taoloni huzuridan emasmi albatta unda nima bo'ladi xato kamchiliklar bo'ladi faqatgina alloh subhanahu va taoloni kalomi esa la royba fi unda hech qanaqa shak shubha yo'q unda hech qanaqa xatolar yo'q shuning uchun imom shofiy rahmaulloh o'zini atvolarini haqni olishlikka haqni ushlashlikka nasihat qilib aytardilarki meni kitoblarimda qancha men harakat qiladigan bo'lsa ham baribir haqqa xilof bo'lib qoladigan o'rinlar bo'ladi sizlar haqni olinglar deb turib aytardilar va aytardilarki agar meni gaplarim kitobi sunnatga xilof bo'lib qoladigan bo'lsa meni gapimni devorga otinglar deb turib aytardi abu hanifa rahimaulloh aytardilarki agar hadis sahih bo'ladigan bo'lsa ana shu meni mazhabimdir deb aytardilar demak haqqa birinchi qilinadigan muomala birinchi qilinadigan munosabat unga iymon keltirishlik va uni e'tirof etishlik ikkinchi munosabat esa haq ahli haq kelgan paytda unga iymon keltiradi e'tirof etadi va ergashadi qabul qiladi buni ziddi rad qilishlik ya'ni qabul qilishlikni ziddi rad qilishlik ahli iymon haqqa ergashadi va haqni qabul qiladi chunki iymon keltirishlikni o'zi kifoya qilmaydi agar inson ergashmaydigan bo'lsa haqqa alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki zalika bi annallazina kafaru al batil va annallazina amanu al haqqo min robbihim chunki kofir bo'lganlar botilga ergashdilar va iymon keltirganlar esa haqqa ergashdilar deydi demak haqni tasdiq etasiz haq deb e'tirof etasiz iymon keltirasiz va haqqa ergashasiz ergashishdan murod qabul qilishlik degani ya'ni haq kelgan paytda haqni rad qilmaysiz uchinchi qilinadigan munosabat haqqa taslim bo'linadi va haqqa bo'ysuniladi ayrim ahli ilm aytadi ekan ahli sunna va jamoa ulamolar iymon bu tasdiqdir deydi ibn tamiy rahmaulloh iymonga yana ham boshqacharoq bir go'zalroq bir ta'rifni beradilarda aytadilarki iymon bu iqror deydi chunki iqrorni ichida nima bor bo'ysunishlik bor chunki tasdiq etib qo'yishlikni o'zi ham ha rost ekan to'g'ri ekan e'tirof etdik deb qo'yishlikni o'zi kifoya qilmaydi to ergashmaguncha to bo'yinsunmaguncha xuddi shuningdek haqni haq deb turib bilib qo'yishlikni o'zi birodarlar kifoya qilmaydi mana bu narsaga bo'yinsunishlik kerak masalan jihod farz aynmi jihod farz ayn mana bu narsani haq ekanligini bildimi haq ekanligini bildi bilib qo'yishlikni o'zi kifoya qilmaydi haligi jihodni qilib qo'ymaydi haligi odamni bo'ynida to ana shu narsaga farz ayn ekanligi bo'yinsunib qo'liga qurol olib kofirlarga qarshi urushmagungacha agar jihoz tark qiladigan bo'lsa gunohkorligicha qolaveradi to'g'ri rad qilgan odamdan ko'ra gunohi kamroq bo'lishligi mumkin lekin hissasini qo'shmayotganligi uchun mana bu jihodda hech qanaqa ulushi xoh tili bilan bo'lsin xoh moli bilan bo'lsin xoh joni bilan bo'lsin hech qanaqa ulushi bo'lmayotganligi uchun mana bu odam gunohkor bo'lib qoladi shuning uchun jihod farzayn bo'lgandan keyin har bitta musulmon o'zini hissasini qo'ldan kelgancha qo'shishligi kerak ulushi bo'lib qolishlik kerak mana bu jihodda demak birodarlar haq ahli haqqa taslim bo'ladi va bo'yinsunadi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما robbingizga qasamki ular mo'min bo'lmaydilar to o'rtalarida chiqqan oralarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hokim qilmagunlaricha so'ng siz chiqargan hukmdan dillarida ya'ni qalblarida tanglik topmasdan to'liq batamoman taslim bo'lmagunlaricha ular mo'min bo'lolmaydilar deydi alloh taolo demak mo'minlarni vazifasi to'liq haqqa taslim bo'lishlik mana bu narsaga salaflarimizdan misol qilib keltiradigan bo'lsak sahobalar hayotidan bir ayol muaz binti abdullahil adaviya degan ayol oyisha roziyallohu anhuni oldiga keladi nabiy sallallohu alayhi vasallam vafot etib ketgandan keyin bo'layotgan voqea keladida oysha onamizdan so'raydi aytadiki nimaga ayol kishi nimaga ayol kishi agar e, ramazonni qazo qiladigan bo'lsa ya'ni hayz kelishligi bilan hayz kelishlik sabab bilan ramazonni qazo qiladigan bo'lsa qazosini tutib beradiyu lekin namozni qayta o'qimaydi deb turib so'raydi shunda oysha onamiz aytadilarki haruriyatun anti deydi sen haruriyamisan deydi sen haruriyamisan degani sen havorijmisan degani chunki o'sha xavorijlar oysha onamiz davrida bo'lgan ular ana shu iroqni haruro degan joydan chiqishgan shuning uchun ularni sahobalarni davrida haruriyalar deb turib atalardi sen havorijmisan deydi chunki havorijlar shunaqa shubhalarni tashlashgan qarang sahobalarni hali tirik ular turibdi ash paytda shubhalarni tashlashgan odam agar ayol kishi ramazonda hayz ko'radigan bo'lsa ramazon chiqib ketgandan keyin e, nimasini tutib beradi va ro'zani ham tutib nima namozni ham qaytadan o'qib beradi deb turib aytishgan lekin nabiy sallallohu alayhi vasallam namozni qayta o'qishlikka buyurmagan shunda oysha onamiz aytadiki sen haruriyamisan deydi shunda haligi ayol yo'q men shunday so'rayapman lastu bi haruriyatin valakinni asal deydi men haruriya emasman lekin so'rayapman keyin oysha onamiz aytadilarki biz deydi mana bu narsa bizga yetar edi deydi ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallamni davrida biz hayz ko'rardik ramazonda hayz ko'rardik e, bizga mana shu narsa yetar edida va e, va nu'maru bi qadoi somi ro'zani qazosini tutishlikka buyurilardik va nu'maru bi qadoi sola va namozni qaytadan tutib berishlikka buyurilmardik deb turib aytdilar mana bu hadis muttafaqun alayh bo'lgan hadis oysha onamizni javobiga qaranglar oysha onamiz qanaqa tarbiya qilyapti hali fatvo so'ragan ayolni sunnatga ergashishlikka tarbiya qilyapti bunaqa narsa bo'lar edi rasululloh bizni ramazonni qazosini tutib berishlikka buyurardilar lekin namozni qazosini tutishlikka buyurmadilar bo'ldi gap tamom ya'ni bu joyda sabab bunaqa edi namoz ko'p bo'lib ketadi yo bo'lmasa uni qazosini o'qishlik qiyin bo'lib qoladi ro'zani bir kun tutib berishlik oson shuning uchun bunday bo'ldi deb turib haligi sabablariga kirishmay kirishmasdan turib aniq gapni aytib qo'yaptiki taslim bo'lishlikniga chaqirib turib aytyaptiki nabiy sallallohu alayhi vasallam bizni ramazon ro'zasi tutishlikka buyuradi namoznikini buyurmardi qazosini deb turib aytyaptilar ibn kasir rahmaulloh o'zini bidoya va nihoya kitoblarida horunur rashidni qissalarini keltiradi horunur rashidni huzurida bir hadis aytilinadi bu hadisni imom buxoriy imom muslim jon shoda keltirgan odam alayhissalom bilan muso alayhissalomni o'rtadagi bo'lgan suhbatlari tortishuvlari ya'ni muso alayhissalom odam alayhissalomga aytadiki siz agar jannatdan quvilmaganingizda siz shu mevani yemaganingizda biz shu holatga kelmar edik deb turib hujjatlashadi keyin odam alayhissalom aytadiki bu meni qadarimda yozilgan narsa edi deb turib odam alayhissalom hujjat keltiradi shu hadisni horun roshidni huzurida aytilayotganda horun roshidni amakisi qanday qilib ko'rishishgan qanday qada ko'rishgan qachon ko'rishgan deb turib savol tashlaydi shunda horun roshid g'azab qiladiki shunaqa qattiq g'azab qilgandan qilichni olib kelinglar xivichni olib kelinglar deydi sen deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislariga qarshi chiqyapsanmi deydi amakisiga ya'ni rasulullohni hadisi keldimi bo'ldi taslim bo'linadi qanday bo'libdi ekan qanday qilinibdi ekan qachon bo'libdi ekan degan narsalar bu narsalar aytilinmaydi odam alayhissalom bilan muso alayhissalom yo'liqdimi yo'liqdi xolos ya'ni bu joyda qachon yo'liqdi qayerda yo'liqdi degan narsa savolni o'rni emas chunki bu o'rin taslim bo'lishlik o'rni chunki hadis sahiy kelyapti keyin aytadiki qilishni va xivishni olib kelinglar deydi odamlar kelgan o'rtaga tushib yo bu tilidan chiqib ketdi deganda bu zandaqalikdir deydi keyin qamatib qo'yadi qamaladi shu bitta shu gapi uchun qamaladi zindonga otiladi zindiqlik ya'ni zindiqlik deganda bu odam murtad bo'ldi degan ma'nodagi gap murtad bo'ldi deb turib aytganda yo bu narsa tildan chiqib ketdi deb odamlar keyin tushuntirilganda aytadiki mana shu shubhani qayerdan olganligini kim bunga aytganligini aytmaguncha men buni turmadan chiqarmayman deydi kimdan eshitdi mana shu narsani kim aytdi bunga kim o'rgatdi shunaqa shubha tashlashlikni hadisga qarshi chiqishni kim o'rgatganligini undan e, bilmagunimcha men uni chiqarmayman keyin odamlar yo'q bu tilidan chiqib ketib qoldi shu qo'qqisdan chiqib ketib qoldi deb o'rtaga tushgan paytda keyin nima qiladi haqiqatdan o'zi tilidan chiqib ketgan bo'ladi keyin qo'yib yuboradi imom sobuniy rahmaulloh aytadilarki هكذا sollallohu alayhi vasallam kishi nabiy sallallohu alayhi vasallamdan kelgan xabarlarni mana shunday ulug'lashlik kerak deydi hadislar kelgan paytda va xususan oyatlar kelgan paytda hujjatlar kelgan paytda shariatda hukmlar kelgan paytda kishi taslim bo'lishlik kerak va mana shu hukmlarni ulug'lashlik kerak hurmat qilishlik kerak bir kuni imom shofiy rahimaulloh majlislarda bir hadisda aytadi hadisda aytganda bir kishi aytadiki siz nima shu hadisni olasizmi deydi shunda imom shofiy aytadiki men nima kanisada cherkovda o'tiribmanmi yoki meni belimda belbog'ni ko'ryapsanmi ya'ni ahli zimmiylar taqvolar degan ana shu rohiblar taqib oladigan oq belbog'i bo'ladi meni belimda belbog'ni ko'ryapsanmi deydi ha rasululloh aytgan gapni aytamanda rasululloh aytgan gapni olamanda rasulullohdan menga qanaqa hadis keladigan bo'lsa men mana shu gapni aytaman mana shu hadisni olaman deb turib haligi odamga nima qiladi javob qiladi muhaddis va mufaqqih ulamolardan abdul g'aniy maqdisiy o'zini zamonasidagi bu olim ham eng kuchli olimlardan muhaddis muvaffaq mufaqqih olim imom hokim mustadrak sohibi ya'ni mustadrak kitobini yozgan imom hokim mana shu kitob muallifiga imom hokimga raddiya yozadilar ya'ni bu kishini xatolarini bayon qilib bir kitob yozadi shunda imom hokim abdulg'aniy mahdisiyni yozgan kitoblarini odamlarni ichiga chiqib o'zlari o'qib beradi ya'ni u kishiga yozilingan raddiy o'zi aslan lekin haq salaflarimiz shunday bo'lganki haq kimdan kelgan bo'lsa olishgan o'zi o'qib beradi va o'qib berib xatolarini tan olib odamlarni ichida tan olib turib majlisdan chiqib abdulg'ani maqdisiyga rahmatlar aytadi salaflar mana shunday bo'lgan haq qaysi tarafdan bo'lishini qat'iy nazar olishgan taslim bo'lishgan imom shofiy aytadiki men kim bilan tortishadigan bo'lsam shu narsani umid qilib turamanki haqni olloh uni tili bilan yoki meni tilim bilan oshkor qilishligini xohlayman ya'ni muhimi muhimi haqni oshkor bo'lishligi xoh ana shu tortishayotgan odam gapirayotgan bo'lsin xoh meni gapirayotgan bo'lib men uchun bir xil deb turib aytganlar alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون agar ular Alloh va rasuliga hukm qilishlik uchun chaqiriladigan bo'lsa ulardan bir toifasi bosh tortadilar agar haq ular tarafida bo'lib qoladigan bo'lsa ular unga taslim bo'lib keladilar ya'ni alloh taolo bu yerda bir toifa insonlar haqida gapiryaptiki agar olloh va rasuli ularni orasida hukm qilishligiga chaqiriladigan bo'lsa ana u odamlar bosh tortadi agar haq ular taraf bo'lib qoladigan bo'lsa unga bo'yin egib ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallamga bo'yin egib keladilar o'zini foydasiga bo'lsa shariy mahkama ziyoniga bo'ladigan bo'lsa mahkamaga rozi bo'lmaydi alloh subhanahu va taolo shular haqida aytyaptiki afi qulubihim marad ularni qalblarida kasallik bormi amir tabu yoki shak qilyaptilarmi am alayhim va rasuluhu bal ulaika humuz zolimun yoki ular Alloh va rasuli unga zulm qilib qo'yishligini zulm qilib qo'yadi deb qo'rqyaptilarmi deydi ya'ni shariy mahkamaga taslim bo'ladigan bo'lsa olloh va rasuli hukm chiqaradigan bo'lsa odamlarga zulm bo'lib qolishligi mumkinmi ular zulm chekib chekib qolamiz olloh va rasul bizga zulm qilib qo'yadi deb o'ylayaptilarmi alloh taolo aytyaptiki bal ulaka humul zolimun balki ana o'shalar zolimlardir deydi mana bu narsa birodarlar jihodiy harakatlarni orasida ham ko'rinib qoladigan narsa agar shariy mahkama o'zini foydasiga chiqaradigan bo'lsa bir mujohidni ha mashaalloh yaxshi lekin ziyoniga chiqaradigan bo'lsa bu qozi mujohidlar rioya qilmaydi ekan muhojirlarni rioya qilmaydi ekan yoki bu qozi yaxshi emas ekan boshqa qoziga murojaat qilishligimiz kerak bu qozi adashar ekan degan narsalarni gapiradi agar inson haqqa qarshi agar mana shu haqiqatda agar qozi hukm chiqargan bo'lsa bu qozi chiqargan hukm haqiqatdan botil bo'ladigan bo'lsa va mana shu narsaga hujjati bo'ladigan bo'lsa shunda istinaf deydi hukmni boshqatdan ko'rib chiqiladi lekin agar qozi hukm chiqargandan keyin mana bu qozini hukmi haq bo'lib turadigan bo'lsa va ana bu narsani botil ekanligiga kishida biror bitta hujjat bo'lmaydigan bo'lsa bu alloh taoloni hukmiga va nabiy sallallohu alayhi vasallamni hukmiga qarshi chiqish bo'ladi chunki qozi nima bilan hukm qiladi bu joylarda olloh dedi alloh taolo rasuli dedi degan narsa bilan hukm qiladi shuning uchun ehtiyot bo'lishligimiz kerakki kishi mana bu joylariga nima uchun keladi alloh taoloni kalomini oliy qilishlik uchun keladiki mana bu uni manhaji mabdasi shu birodarni aqidasi shu haq kelgan paytda haqqa taslim bo'lishlik kitob sunnatga taslim bo'lishlik endi mana shu manhajini aqidasini o'zini havoyi nafsiga zid kelgan paytda shunday tashlab qo'ymaslik kerak oxirigacha taslim bo'lib turishlik kerak garchi o'zini foydasiga bo'layotgan bo'lsa ham garchi o'zini ziyoniga bo'layotgan bo'lsa ham haqqa tamomiy taslim bo'lishlik kerak keyingi haqqa qilinadigan muomala birodarlar haqni ulug'lashlik va haqni yaxshi ko'rishlik haqni ulug'laydi kishi va haq ahlini ulug'laydi va haq gapirilayotgan majlislarni ulug'laydi haqni ulug'lashlik birodarlar haq ahlini ulug'lashlik haq aytilayotgan majlislarni ulug'lashlik bilan bo'ladi birodarlar haq deganda birodarlar alloh taoloni kalomi nabiy sollallohu alayhi vasallamni sunnati va shariy hukmlar nazarda tutilyapti imom hokim aytadilarki shu mustadrak kitobini yozgan olim imom hokim aytadilarki men deydi shayx abu bakr ahmad ibn ishoqni u kishi ham faqih ulamolardan bo'lgan bir kishi bilan jidol qilayotganini tortishayotganligini ko'rdim deydi ya'ni bahs qilishar tortishardi va shunda shayx abu bakr ahmad ibn ishoq haddasana haddasana deb hadis aytdilar rasululloh alayhivasallamdan bizga mana shunday hadis kelgan falonchi menga bunday deb hadis aytdi pistonchi pistonchidan aytdi pistonchi pistonchidan aytdi deb turib isnodini nabiy sallallohu alayhi vasallamga bog'lab hadis aytadi dalil keltiradi gaplariga hujjat keltiradi shunda haligi odam aytadiki dana haddasana haddasana deydi ilamata haddasana haddasana deydi tashari bu haddasana haddasana hadis keltirishlikni qachongacha hadis keltiriladi deydi qarang haqqi qilinayotgan behurmatlikni qarang qachongacha hadis aytasan deyapti qachongacha hujjat keltirasan bunday aql bilan ke aql bilan bunday hujjat aqliy hujjat bilan ke deb turib aytyaptilar haligi odam go'yoki shunda abu bakr ibn ahmad aytadilarki qum ya kafir deydi ولا يحل لك أن تدخل لداري بعد هذا ey kofir deydi tur deydi bosh chiqib ket deydi meni uyimga qaytib kirmagin deydi meni uyimga kirishliging sen uchun halol emas deydi bitta shu gapi uchun tur ey kofir deyapti nimaga nabiy sollallohu alayhi vasallamni hadisini behurmat qilganligi va qarshi chiqqanligi uchun haqni past sanaganligi uchun bu odamlarga qarab aytadiki men uyimdan biror bitta odamga bunaqa deb turib uyimga qaytib kirmagin deb turib uyimdan biror bir odamni haydamaganman deydi imom molik rahimaulloh agar hadis aytsalar hadis aytishlikdan avval tahorat olardilar va chiroyli liboslarni kiyardilar va boshlariga sallalarini kiyardilar va soqollarini tarardilar va shunday bir majlisga kelib turib shov shuv qilinmagan shunaqa bir viqor bilan hamma tinglab turgan majlisga kelib turib tinglab o'tiradigan majlisga kelib turib nabiy sollallohu alayhi vasallamni hadislarini aytardilar ya'ni hadis aytishlikdan avval shuncha tayyorgarlik ko'rardilar nimaga bunday qilasiz deganda aytadilarki vaqiru hadisa rasulilloh rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadisini hurmat qilyapman deb turib aytardilar alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ey iymon keltirganlar sizlar ovozinglarni payg'ambarni ovozidan baland ko'tarmanglar deydi mana bu narsa payg'ambar alayhissalom hayotligida ham xuddi shunday payg'ambar alayhissalom vafot etib ketgandan keyin ham xuddi shunday ya'ni hadis aytilayotgan paytda birov ovozini ko'tarib bo'lmaydi hadisdan yuqori ko'tarib bo'lmaydi hadisni eshitib turishlik kerak alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki agar qur'on o'qiladigan bo'lsa lahu unga quloq tutinglar va jim bo'linglar deydi qur'on o'qilingan paytda quloq tutiladi va jim turiladi xuddi shuningdek ulamolar aytadiki hadis o'qilingan hadis aytilingan paytda ham eshitiladi quloq tutiladi va jim turiladi deydi ulamolar keyingi haqqa qilinadigan muomala birodarlar munosabat haq ahlini munosabati beshinchisi haqni ushlaydi mahkam ushlaydi va haqni ustida sobit qadam bo'lib turadi chunki inson haqni bilsa haqqa amal qilsa haqqa ergashsa va lekin ana shu haqda sobit qadam bo'lib turmaydigan bo'lsa mana bu haqqa qilinadigan munosabat emas foyda bermaydi u haqqa iymon keltirganligi agar mana bu haqdan vaqt o'tishligi bilan voz kechib yuboradigan bo'lsa botilga ergashib ketadigan bo'lsa shuning uchun haqqa bo'lgan mavqif birodarlar unda sobit qadam bo'lib turinishlik kerak alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim sizga vahiy qilingan narsani mahkam ushlang ya'ni haqni qur'onni mana bu dinni mahkam ushlang innaka ala siratin mustaqim albatta siz to'g'ri yo'ldasiz deydi boshqa oyat karimada alloh taolo aytadiki kim tog'utga kofir bo'ladigan bo'lsa va allohga iymon keltiradigan bo'lsa mustahkam bir tutqichni mustahkam bir halqani ushlabdiki u lanfisomalahu uzilmasdir deydi ya'ni inson tog'utga kofir bo'lishligi va allohga iymon keltirishligi bilan ana u odam mustahkam bir halqani nima qilgan bo'ladi ushlaydi va mana shu narsada mustahkam turishlik kerak qattiq turishlik kerak sobit qadam bo'lib ahli haq birodarlar ular haqni bilishligi haqqa amal qilishligi bilan shunday ham tashlanib qo'yilmaydi balki ularga imtihonlar keladi mana shu paytda haqda sobit qadam bo'lib turib berishlik kerak alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki insonlar iymon keltirdik deb tark qilinib qo'yiladilar deb o'yladilarmi deydi ulardan avvalgilarni biz imtihon qildik dedi alloh taolo demak haqda turibsizmi albatta imtihon keladi mana shu paytda siz sobit qadam bo'lib turib berishligingiz kerak haqqa qilinadigan birodarlar oltinchi munosabat oltinchi mavqif haq ahlini mavqifi haqqa chaqirishlik va haqqa va haq ahliga yordam berishlik mana shu oltinchi mavqif alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki val asr asr vaqtiga qasam innal insana lafi husr albatta inson zoti borki bu yerdagi al istig'roq ya'ni inson zotini hammasini o'z ichiga olib ketadi inson zoti borki hammasi ziyondadir illalladina amanu magar iymon keltirganlar ya'ni haqni bilib haqqa iymon keltirganlar va amilus solihat va solih amallar qilganlar ya'ni haqni bilib haqqa iymon keltirib haqni e'tirof etib haqqa ergashganlar bo'yin sunganlar taslim bo'lganlar va amilus solihat solih amallarni qilganlar va bir birlarini haqqa chaqirganlar va bir birlarini sabrga chaqirganlar demak birodarlar haqqa chaqirilishlik kerak haqni bilib qo'yishlikni o'zi kifoya emas shuning uchun luqmon hakim o'zini o'g'liga nasihat qilib nima dedi ya bunayya bil ma'ruf va munkar vasbir ala asobak ey o'g'ilcham yaxshilikka buyurgin yomonlikdan qaytargin va senga yetadigan musibatlarga sabr qilgin dedi yaxshilikka buyuriladi va yomonlikdan qaytariladi da'vat qilinadi haqqa birodarlar va haqqa yordam beriladi mana shu ahli haqni haqqa bo'lgan munosabati shu birodarlar demak birodarlar haqqa qilinadigan munosabat birinchisi iymon keltirishlik haqqa va e'tirof etishlik ikkinchisi haqqa ergashishlik va qabul qilishlik uchinchisi haqqa taslim bo'lishlik va bo'yin sunishlik to'rtinchisi haqni ulug'lashlik va haqni yaxshi ko'rishlik beshinchisi haqda sobit qadam bo'lib haqni mustahkam ushlashlik oltinchisi haqqa da'vat qilib haqqa yordam berishlik mana bu ahli haqni haqqi bo'lgan mavqifi shu endi birodarlar botil ahlini haqqi bo'lgan mavqifi qanaqa bo'ladi buni inshaalloh keyingi darsimizda bayon qilamiz Jazakumullohu xayron va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin assalomu alaykum